Hau, pa ba, gente, ondo etorriak gure irratiaren iru, irugarren saiora, ia gaurkoa guztetan jatzuen. Gaurkoan, komentatu beharrekoa, bertzolarien finalean, Amets dala garaile, sorionak, eta beste partei guztiei sorionak be, baina, bueno, e, sandarra dago, hori amets asko zure hobeto ditu bera, ez da. Bai, da, gaurkoan gure irratza joan, e, eh, elkarrizka bat, elkarrizketagaz hasiko gara, herriarresi buruzko elkarrizketa bat, da berton aukingo dugu kide bat. Gero berben orgia aukingo dugu, e, non e, estreineko aldi izango den egingo dugune, da berton e, poema batzuekaz gozau ingo gara. Da bueno, da zelan ez, amaitxuteko geure radio rebelde, kantxa ezine, da honegaz e, hasiko gara saioa, osea, belarrik findu, da pega hue ordenadoriai. Ongitarri! Kaixo, entzule maiteok, gaurkoan herri arresiai buruzko elkarrizketa egingo dugu. E, herri arresia, deno jakin dezazuen, e, donostin jaiotako erakunde bat da, gaur egun Euskal Herri mailan edatu dena, e, donostiako gaztea hausipetuei babesa emoteko, eta, bueno, herri desberdinetan garatu dira herri arresiko asamla da honek. Eta, bueno, ba, gaurkoan, Galdakagoko herri arresiaren partaide bat dugu hemen, Iker Gartzea. Opa! Eta bueno, berari joango da zuzendua elkarrizketa hau. E, Niker, zer da herriarresia? Bueno, herriarresia da eh esan duen moduen Euskal Herri mailan sortu den eh, proiektu bat. Ba, bere helburua eh paiketa politikoak eh e, eh, paiketa politikoekin amaitza dela. Eta ez duela hartzen eh pertsona bat bere ideologia eta bere pentsaera gati, ba, atxilotua izatea eta gutxiago e, audientzia nazionalak e, epaitzea, beraz delako inor eh, Euskal Herritar bat epaitzea. Eta dibidez, partido politiko baten menpe dago edo... E, Herria herrezia apartidista da, da bere ideia politiko bat du, ez dago antolakunde edo partido politiko baten menpe. Vale, eta gero galdako kasuan, noiz sortu zen galdako herri arrezia eta gaitik pizka bat azaltzen? Bueno, ba, galdakone sortu zen uda partean, herri arreziko asambladak egiten, ba, zegoelako gazte bat, e, eh, ber, pankarta bat jartzea egotxita zeukala eta urte bateko kartzela zigor eskatzen zirotela. Gero, ustaila zieran, absoluto egin zuen e, audientzia nazionalak, eta gero e, pertsona bat inputatu da dago e, sumarioan. Eta horretaz gain, e, daude bi lonja, daude bi eta herrikota taberna itxina dutena. Da, bueno, da, e, gartxi, zein da elburua herriarrezena? Ba, herriarrezen elburua, lehen ez moduen da, e, epaiketa politikokin amaitzea, ba, Euskal Herria gaur, gaur egun bizi duen egoera ba gusti desberdina dela orain dela urte batzuk eh, orain dela urte batzu baino lehenago eta Espainia estatuaren e, jokaera berdin jarraitzen duela eta guk ez dugu lan hartzen eh, epaiketa horrek bez pertsonak e, atxilotzea e, ide politikoa bat. Da, Espainian e, represioa zelan ikusten, ikusten dozue, gero ezta da gorragoa, gero ezta aulagoa, zelan ikusten dozue represio maila hori? Bueno, ba, Euskal Herrian, betianik egon da kristone represioa, gaztean tolatu eta gaur egun ba, errepresio horre jarraitzen du, ez da eten, eta ja konponbide garaia da, eta ez dugu onartzen e, epaiketa horrek eh, egotea. Da, represio hori ze zentzutan ikustu zuen, zein aspe, bizitzaren zein aspektutan ikustu zuen represio hori? Ba, ikusten dugu, ba, adibidez, e, adierazpen askatasuna argia dagoela, ba, adibidez, e, orain gernikan e, inputatu ere, inputatu dute pankarta bat jartza batik e, joneri, e, gero ateak ireki webuna ere itzi nahi dute, eta azkenean da, ba, Espainiaren kristona ere eta egunero eh, daude Euskal Gazteria jipoitzen, eta ez, eta bereik ez dira, ez dira konturatzen, baina Euskal Gazteriak eh, tinko jarraitzen du. Ba, nik uste konturatu konturatzen dira, horregat ikusten dira arazoa eta horregat bai. jarraitzen bai, dela bai, errepresioa. Bai. Eh, gero hori, galdakoko herri arresia, e, ze ekimen dekozu pentseta edo, bakigu nahiko berri edala edo zertzen ari dela, baina hori zekin menmota ingo dituzu, edo zezea erratu galdi guzu. Ba, epe laburera deko gu pentseta egitea kontzerturen bat edo, baina orain eh, taldea osatzen ari da, eta aurrera ba, ekimen desberdinak egingo dira, ere arrezia, ba, zer den, eta nondi, nora, nondi norakoak... Zartxeko. Zartxeko. Bale, gero badakigu ez de de dela lotuta herrietako herri arresiak, ez? Baina dio zuen ikuspeitik, nola ikusten duzu beste herrietan eman diren ekimenak, ez? Donosti, Ondarrun. Ba, ba, gure ustez, bueno, nire ustez, ba beste herrietan eman diren ekimenak, e, eh, Kristo indarra dugula erakutsi dute, osea, violentzerik gabe ere kapasa garela pertsona asko mugitzeko, argi dago bia, ikusten da argi, e, e, poliziaren despliegean. Osea, berreun pertsona txilotxeko eramaten dituzte, e, mi, ebe, eh, amarnaka fulana, ful, <laughs> fula. Bai, <laughs> ero, beste hau esatxu bendiek, bat, ez? Beti esaten da herri arrezia eta irudikatzen... Fula la kamak. Bale, <laughs> beti... Rokuzikorta, eh, Nieko zarantza bat, eta hori da, beti eh, lotzen dugula herri arrezia, ba hori, egon diren donostia ondarriko ekimenetan, ez? Baina, azkegunea eta herri arreziteko herri arreziaren arteko desberdintasuna azaldu duzu. Bueno, ba, da azkenean eh, ondarrun, iruñan eta donostin egin zutena, zela negon e, eh, azte beten, edo polizia etorri arte gazteak atxilotxera, han ogeita orduak, egun, guztieta, egun guztian zehar jendea egon behar zuela, e, polizia bat zetorren, ba, saiesteko. Eta herri da, ba, Errian dagoen eh, mugimendu bat, azkenean ba, dagoela asko barrua, baina herria retxagote bat zure herrian ez da sortu behar bat. Gero hori, bukatzen jateko, herri arrezia, herri arrezia txutun dozunean, zeitzen datorki zuburura. O zeitza. Ba, justizia, gazteria, e, alaitasuna, eta errepresioa. Itz Bai. Gero hori, ba, bukatzeko, ba, gonbidapen bat egitea, e, txu, gure txulei, ba, parte hartzeko parte hartzeko herri arrezian, haber nor parte hartu duen, nola... E... Eh. Ba, edo zein pertsonak eh, aldu hartu parte herri arrezia, herri arreziko asambladan eta herri arreziko ekimenetan. Eta asambladak izaten dira e, bi, bi guaztenetik behin, zazpiterrietan, e, ondo guaztetxe. Gertu ba. Bueno, ba, eskerrik asko elkarrizketa honegaitik. Eta bueno, e, eh, baki gube, e, eh, erdi arreziak e, eh, gudoste informazio gehiago bilatu, baki gu e, blog bat duela, erriarresia.blogspot.com, eta hor dupatu dut zura informazioa. Vale, ba, eskerrik asko egia, Eskerrik asko zuen. Gracias. berben orgia. Bobby Sands, mila bederatzeron da laro bateko maiatzaren bostean hil zen. Blok kartzelako ospitalean, iruro sei eguneko gero ondoren hogeita zazpi urte zituen orduan eta bere bizitza laburraren azken bederatzi urteak ia osorik eman zituen preso iran voluntier bezala ekitarekin. Armada Britaniarrak etxe baten miaketan lau arma topatu eta Bobby Sanz detenitu zuen kolaboratzeile bezala. Mila bederatzi dondel irurogeta mairuko apirilean, bost urtetako kondena jaso eta hiru urtetan egon behar izan zuen lon keseko presondegian, preso politikoen estatusarekin. Demoraldi hartan, Bob Izanz irakurle aborratua bilakatu zen eta Irlandako Errepublika Sozialistaren aldeko militante erabateko erten zen handik. Zi hilabete eranduago, berri zatxilotu zuten eta zazpi eguneko interrogatorioaren ostean amalo urtetako kondena jaso zuen, arma bat edukitzaren salakuntzapean. Aro modernoetan bizio omen gara. Mila beratzi lehon da inbeste garren urte zibilizatuan. Baina ingurura begiratu ez gero, tortura eta hipokrasia aurkitzen dut. Aro moderno hauetan hil egiten dira aurrak, gozo ziltzen dira. Zerraitia ez du inok, inok galdetzen. Eta izuturik, biluzik, korrikadoaz neskatilak, bere noeak gauez bombardeatu dituztelako. Diktaro, diktadore lodiak beren tronoetan eseri dira. Gazte askok, guraso ezurrak kehorzten dituzten artean eta ilubeta, ilunbetako polizia eskretuek norbait elektrokutatuko dute. Populua esnatu orduko. Burokratek, espekuladoreek eta lendakariek beren masailetan irribarreak eskeiten eskeitzen artean preso bakartiak bere hobiaren sakonetik oiukatuko eta andere bat andereren batek geroko gizagaixoa erdituko du nonbait. Preso politikoaren estatusa galdurik, Bobby Sansek ez zuen eduki ez libururik, ez egunkaririk, ez irrati edo telebistarik bere bizitzaren azken lau urteetan. Prisons Points delako bilduma Bobby Sands hil eta bosti hilabetetara argitaratu zen eta bertan, blog, trilogia eta amasi testu bereziak aurkitu aldira. Ezinbestean, poema dauen originalak gobernu Britainiarraren komuneko paper ofizialean idatziak daude, edo erretzeko paperetan, idazleak bera korputzaren barruan zeraman boligrafo errakambio bategaz. Eguna astiro doalarik beste gau bat poliki izartzen. Denbora ez da aldatzen, ez hiltzen. kantua da egunaren aldia. Gauaren beltza, txerrioaren garrasia. Euririk badakar aizea. Ispirituaren malkoak. Lasterra dituko dira burdinetan giltzaren hotxak. Tren bat da trenbidetik iragan. Gizona badu jainkoagaz gain, zertaz beldur izan. Arriztiriko beleak egaldutako liratekeen alderantzene gogoetak badoaz. Eta itxuki nabigatzen ari dira, itxasontziak gauez bezala. Gogoe bat, gogoeta batek kolpaturik, bihotza hausten duenak, errek presondegiko berrogei emakumerenak. Ai, eta nahiago nuke lagun zintxoen artean egon, zutondoan. Ara non iratxoek dantzan egiten duten ikuste zinak urrun blok infernuko deabru beltzetatik. Hene bihotza torturatu eta ametsetan bereganatu egiten nautenak. Pozi pausa, pausatuko nintzateke oea azten den parajean. Txokak kantuan egiten dueneko aitzen azpian. Kormoni hilerrian haren muinoen azpian, egunak ekar dezakeen ari beldurrik gabea. Irakurri ditugun poema hauek, Prisons Poems bilduman topatu aldira, Aro Modernoak izenekoa eta Joseba Zerrenendiak euskaratu zuena. Larrua jotea, historio bat, kontatzea da uo Sekretu badago, zebatian, haukitzen da uo Ez da zero, ez da bat, gutxienez Bigera uo eta historio berenak Benetazkoak izalten dira Ez da sekretua Beti fuin berdina eskontatu Ez zutea da sekretua Beti historio bera eskontatu Ez zutea da sekretua Beti fuin berdina eskontatu Ez da sekretua Beti historio bera eskontatu Hoxe pentsatzen un nire puina Entzuna izu lau Baina hartu nintzen bere tentuaren Lehuntasunarekin bere begi berdekin Bere zalakin ikusi behar nula Zortan egiteko sekretu badago Unako hau da Entzutea da sekretua Beti puin berdina eskontatu Entzutea da sekretua beti zorio bera eskontatu Entzutea da sekretu beti buin berdina eskontatu Entzutea da sekretu beti zorio bera eskontatu Entzutea da sekretu beti desata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 Primero, el sistema funciona. El Banco Mundial, el FMI y demás imperios oligarcas controlan nuestras pitocracias y no nos puede representar las falsas oposiciones izquierdistas que alentan el capital y el palma Christi. El mundo tiene recursos para todos, pero nunca serán suficientes para abastecer la avaricia de unos pocos. La segunda sutabe que hay que derrocar es que no podemos cambiar el orden establecido. ¿Dónde estaríamos si los esclavos de la antigüedad hubieran pensado lo mismo? El futuro se ha de estar en algunas manos, que sean las nuestras. You can be como dijo el comandante días antes de la revolución. You can be somos nietos de los combatientes de la última aguda. Y ya va siendo hora de la reconquista, la reconquista matriarcal. Ya se afinan las guillotinas en las plazas de los pueblos. Ahora o nunca. bayoneta se puede usar. En la montaña y guerrilla urbana es lenguaje insurreccional. En la montaña y guerrilla urbana es lenguaje insurreccional. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano más mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. me la compadre, ja, con la pollota Ahí le va. Lo mismo que en toditas las armas, tenemos siempre que hacer la inspección para salir de todas las dudas. He de para el control. En el cañote de la carabina, apretadita la anilla está. Si la quitamos, separaremos el guardamano de cedro real. Si la quitamos, separaremos el guardamano de cedro armarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Nada más surquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. con su guía también sacar. Es de resorte que es muy sencillo, que hace lo hace recuperar. Y así de todo el conjunto del cierre en esta mesa de operación. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Hemos logrado correctamente desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Vamos Vamos, vamos al último. Arrancamonte legítima. Siguiendo ahora sobre la brecha, de izquierda a derecha voy a empujar. Este pincito que suavecito, sin mucho esfuerzo resbalará. Solo hace falta sacar del punto todo el conjunto del disparador. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos será un hombre menos para el enemigo. Cada mazuquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. ¿Por qué luchan los adelante? Por una patria mejor, un mejor gobierno, una democracia, ser libre. ¿Y ustedes creen que vamos a triunfar? Sí, tenemos que triunfar. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh. Bai, hemen ez da domekako bertso finalaz berba ingoa da. A ver, a ber. Esan ezer pasa Nik uste dut, ametsan zaiusek irabaz egin zuela, eta momentu horretan Euskal Herriko bertso zapelduna dela. Inberko dugu horreri buruz berba, ez? Momentu horretan eta lau urtetarako txapelduna. Lau urtetarako. Txapeldune... Ez da hidu, baina aspaldiko... Bara, gainaren... egainaren e, e, txapeletan be egoten zen diferentzia, ez? Baina... E, ametxen... E, e, una borobia izan zen e, erabat, ez? E, ni behitu du da e, e, ariketa bakoitzeko puntuak eta behitu du eta e, puntukako ariketan kenduta beste denetan e, berak irabazi daude bai Horre, puntukakoan e, lortu zuen e, puntua zirik altuena, baina beste danetan Normal e, Ametxek egin dau zai horik onena Horrek zo zer gure dago, ez? Bai, eta oso saio borobile uten zan da nontzat, da nontzat, bai e, entzat, bai entzuten egon ginen entzat, egun politizin zen, e, euskal kulturaren eguna, egun handia, ana malau mila pertsona beken, danok bertsolari liberoa emoten, eta azkenean e, gertatu zen, kiniela gehienek e, esaten zuten, ez? Ba, metzek irabaziko zuela, eta Ba hori, e, maialen eh, bigarren geratu da, ezen uste dut eh, kinilatetik aparte geratu be hori, eta bestea zer irutu gatzu, beste, besteak zelan geratu diren? Ba, ni... E, ba, ni enago, enago erabat adoz, eman zen emaitzarekin, ba, ez ni eta bintzan dire inguruan zegoen jendea, e, e, ez zegoen adoz, e, ba, e, buruz burukora ma, maialen pasa, pasatze hori e, jendeari, nire inguruko jendeari behiak ungustau. E, eh, ni, nire ustez igorrek e, finalikara garri egin zuen, e, ere ba, goia jo zuen momentu batzuetan, eta, hombre, ben artean amar puntuko, beratzi puntuko diferentzia gozan bagarrik. Ez, niretzak du da, igor eta itorren artean zegoen, baina ni maialen mintzatzen nuen buruz burukoan ikusten. Maialenen e, kartxelakoa itxera izin zen, eh? Nik uste dut hor eh, puntu asko joan ziren da. Hombre, behar bada... Ni dino puntu asko ikusi bai, bai, bai, bai. bai. behar bada izango da, askotan... Eh, Bakizula maial nek zer eman aldauen. Da igual eh, horre be bai... Eh, gure pen, pentza, pentzakeran edo bentsate saio ikusteko orduan... Bakizu maial nek zer eman lezakeen, da zer ez dauen... Eh, zer ez dauen eman. Da orduen behar bada eh zeure pentsamentu da negatiboa da. Bai alenekiko, behar ba, ba ni, nina bat, ni gozo posi geratu nintzen emaitzagaz. Ganera, esan bardot, eh ba hemen eh, pasan astean egindako kinelatsoa edo asmatu nuela, faio bat izan nuen, sarriegi, nik azken ikusten nuen, eta parkamen askatu behar diot aitorri, parkatu aitor, kriston saio egin zenuen, esarago entzuten, baina bueno, parkatu. <laughs> ez, ez, eta eh, oso, oso saio polite duten zan, egune itxela, eta uste dute egunean gertatutakoaren nabera bera emaitza daudela. Hor. Ba, bertso eskolatik, eh, azken e, oharra, badeko guia kinera guk antolatu genuen kineraren irabazlea, ondarruko laka jauna da irabazlea, ondarruko batek irabazi dau kiniela. <laughs> Galdako gobertu eskola kantoratu da kukinela ondarrure joan da. Galdako ne... Ba, bueno. Bai, gogoratu... Entendimendu handia da bela enseñale. Bai, bai, galdako... <laughs> bertso eskola joan pentsatek du guk irabaziko gendula, eta azkenean bakotxa amarnak inela indoguz eta esetako ez da. Ez da, ez da, gure arteko pikean ikira, ez? Eh, ikusi barko da, niko nino ez dut begitu. Nik amoz barra Bai, bai, baina nik kiniela bateko nire izen ez tekona. <laughs> Asi que igual, eh, hori dao. Eta, ba, bueno, gogoratzeko, ba, eh, eskerrak, eman parte hartu dozion guztiari, eh, eskerrak eman ere bai, eh, peti komite jatetxari ba eurak emondozko eh, eba saria, da dala afaria, lakak irabazi duen afari hori, <laughs> ondarrutarrak irabazi duen afaria. eta, eta bas, da, gogoratu... Nortutako diruarekin, ba, udaberri partean edo, saiatuko garela... Saio antolatzen edo. Eh, eztakigu, eztakigu zer eh, nola eta norekin, baina bueno, zer zer... Azkenean zer, noraino lusatu dezakegun dirua ez dakigu, baina bueno, saiatuko gara alik eta... Zeo zer polita, ba, azkenean herriak eman digun apoi hori, ba, eh, herriari eskainiko diogu. Eta eskerrik asko danari, eta orain bai, orain bai amaitu alda zaioa. <laughs>